บุ๊กทูสิบหก шестнадцать, шестнадцать, ฤดูและอากาศ времена года и погода, времена года и погода. นี้คือฤดู это времена года, Это времена года. ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน весна, лето, Весна, лето, ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว осень и зима, осень и зима. ฤดูร้อนอากาศร้อน летом жарко, Летом жарко. พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน летом светит солнце, Летом светит солнце. ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น летом мы любим ходить гулять, Летом мы любим ходить гулять. ฤดูหนาวอากาศหนาว зимой холодно, Зимой холодно. ในฤดูหนาว หิมะตกหรือฝนตก зимой идет снег или дождь. Зимой идет снег или дождь. ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน Зимой мы любим быть дома. Зимой мы любим быть дома. หนาว Холодно. Холодно. ฝนกำลังตก Идет дождь. Идет дождь. มีลมแรง Ветрено. Ветрено. อบอุ่น Тепло. Тепло. แดดจัด Солнечно. Солнечно. ท้องฟ้าโปร่ง Ясно. Ясно. วันนี้อากาศเป็นอย่างไร Какая сегодня погода? Какая сегодня погода? วันนี้อากาศหนาว Сегодня холодно. Сегодня холодно. วันนี้อากาศอบอุ่น Сегодня тепло. Сегодня тепло,